bazıları bizlere Vahabi dediğinde biz onlara Vahabilik bir fırka olmadığını nasıl delil getirebiliriz diye sormuş. Hakikaten bazı insanlar bazı işte biz <clears throat> bu bizim <clears throat> bugünkü bugünkü dersimizin konusuydu bu değil mi? Kötü lakaplar takmak. Yani filan Vahabidir sözü söylemesi ve bu sözü söylerken ayıplayarak söylemek. Ve o filan bir kişiye ey bir kişi bir kişiye Vahabi dediği zaman biz ona sorsak desek ki sen bana Vahabi diyorsun değil mi? Evet diyor sen Vahabisin. Peki ben de sana soru sorayım. Vahabiliğin ne demek olduğunu bana anlatır mısın? Veyahut da şu Vahabi denilen kişiyi bana anlatır mısın? Kimdir bu Vahabi? Vahabi nedir? Kimdir? Vahabilik nedir? Bana bir açıklar mısın? O adam dilsiz ahras kesilecek ve sana hiç bilgi vermeyecek. Ama bazen nadir, çok nadir denilecek kadar belki bir kişi kalkar der ki işte Vahabilik demek tamam mı? İşte efendim Müslümanları tekfir eden kişiler demektir. Peki bu kimdir? Belki de ismini bilir. İşte ismi Muhammed bin Abdülvahhab Necd bölgesinden işte şu anda Suudi Arabistan denen bölgede. Peki bu adam senin tanıdığın veya tanıttığın adam inancı nasıldır? Bana anlatır mısın? İnancını sana anlatamayacak. Çünkü inancını anlatırsa onun üzerinde o anlatışı ile üzerinde hüccet ikamet edilmiş olur. Çünkü Muhammed bin Abdülvehhab'ın inancı tek kelimeyle tevhidin ta kendisidir. Ehli sünnet vel cemaatin inancıdır. Ve Muhammed bin Abdülvehhab Hanbeli mezhebine mensup olup mutlak veyahut da mukayyet bir iman bile değildir. O sadece yenileyici bir davetçiydi. Allah rahmet etsin. Neşt bölgesinde insanlar şirk koşarken tamam mı? O toplumda o toplumda babasının yanında ilk önce okudu. Ondan sonra Irak'a gitti, Suriye'ye gitti yani Şam denilen Şam bölgesine gitti. Birçok yerleri gezdi. Medine, Mekke. ilim almaya veyahut da tahsil etmeye gitti. Bu ilmi almış olduğu ilim Kur'an, sünnet, ashabın anlayışına uygun bir şekilde öğrenerek Şeyhül İslam İbn Teymiye'nin kitaplarını, İbnül Kayyim El-Cevziye'nin kitapları, Ahmed bin Hanbel'in, İmam Şafii'nin, ondan sonra İmam Sarı'nın, Ebu Hanife'nin bütün bu alimlerin kitaplarını gözden geçirmiş, tamam mı? Ve ehli sünnet vel cemaatın inancına göre inanmış bir kişi olmakla beraber her ne kadar şu anda Suudlar namazın terkinden dolayı tekfir ediyorlarsa da Suudi Arabistanlı denilen Muhammed bin Abdülvehhab namazın terkinden dolayı Müslümanları tekfir etmeyip cumhurla beraber diyor ki namazı terk eden bir kişiyi büyük küfür ve büyük şirk işlemediği müddetçe ben cumhurla beraber olarak diyorum ki o kişi Müslüman veyahut da mümindir. Muhammed bin Abdülvehhab mezhep değil ki. Kesinlikle mezhep kurucusu değildir. O kitaplarında diyor ki ene ala mezheb Ahmet bin Hanbel. Ben diyor Ahmet bin Hanbel'in mezhebi üzerindeyim. Ve onun kitaplarını okuyan bir kişi görecek ki hakikaten o bir mezhep kurucusu değil. O sadece o Neşt bölgesinde şu anda Suudi Arabistan denilen bölgede yenileyici, davetçi veyahut da müceddit tevhid, tevhidde akidede müceddit denilecek bir kişidir. Allah Celle Celaluhu onu ve onun gibi olan bütün İslam ümmetinin alimlerini rahmet etsin. Allahümme amin.